اختلاف کرده مثلا دری مسائل ایمان به الله ایمان به رسول صلی الله علیه و سلم ایمان ملائکه ایمان به جنات ایمان به نار به جهنم ایمان به عذاب القبر ایمان به ایمان به معجزات رسول صلی الله علیه و سلم همه چیزهایی است که مؤمن بهی است نمازهای پنجگانه، از روزه ماه مبارک رمضان از زکات از حج از جهاد است اینا همه چیزهایی است که مطلقا نزدیک کسی انکار کردن نمیتونه اینا چیزهایی است که معلوم من الدین بالضروره یعنی کسی از کار اگر کسی از کار کرد طبیعت از دایره اسلام بیرون میشه این مطلقا این مسائل کسی اختلاف نمیپذیره گنجایش نداره اختلاف دیگه خوب دیگه متوجه باشید بعضی مسائل که اختلاف میپذیره خو خب اختلاف از باب تنوع شاید صحبت ما چیز کمی علمی است از خاطر احتمال داره کمی از هم خوب باز کنن تر از به چیز بعضی مسائل که از اختلاف اختلافات در آل اختلاف فقی داخل میشیم بعضی اختلافات فقی که از دو نوع است یک نوع اختلاف فقی از اختلاف تنوع است و اختلاف نیست در قدر ظاهر اختلاف میشه اما اختلاف نیست رسول الله صلی الله علیه و یک کار مثلا به چند شکل انجام دادن مثلا به گونی مثال ما در حدیث میخوانم از رسول صلی الله علیه و آله که دعای استفتاح نیست بعد از نماز وقتی که میگه الله اکبر إيد وزر سوسم صابت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره إي صابت الرسول صلى الله عليه وسلم إي صابت اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بين إلى آخره إي دوام الرسول يعني صلى الله عليه وسلم صابت هنا بيمانا أوقاتي بدك الرسول صلى الله عليه وسلم وقت النماذج شروع كردن بافتتاح النماز بس سبحانك اللهم شروع كردن اوقات يمدك الرسول صلى الله عليه وسلم نماز شروع كان اللهم باعد بيني وبين بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب يا حديث مطلقا صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اختلاف التنوع تنوع به معنی کې اگر کسی این کار کردی کار که داری کدام مطلقا اشکال نیست داری راجیح و مرجوع نیست داری قوی و ضعیف نیست خوب باید داشتم قوی ضعیف در وجود نداره اساسا خودش کار کرده با اشکال مختلف مثلا نماز وتر بعض از علما نماز وتر یک رکعت سه رکعت پنج رکعت هفت رکعت یازده رکعت سیزده رکعت از رسول هم ثابت است و با اشکال مختلف ثابت است مثلا بگونه مثلا این سه که معمول به است که ما را مثلا میخوانیم اکثر برادران میخوان همین سه رکعت به یک سلام خوانده شده مثل قال معمول برادران این شکل مثلا میخوان این سه رکعت به دو سلام خوانده شده این سه رکعت به یک تشهد خوانده شده این سه رکعت به دو تشهد خوابی برنده ای در به سه رکعت کس چهار نواز بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم منطقه صابته الذي قاتل وقت ما صابت بهي مناطق اگر كسي عرنا وبتر اعداء ميكونه طريقه ده مش كان طريق قوي ضعيف الناس الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مختلف حالات ده بشكل خانده مثلا وتر اما شكل مثلا دعاء التشهد نيز در نماز دي تشهد ما شما میگم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه دیگر روایت هم مثلا داره که رسول الله صلی الله علیه و آله خانده اختلاف التنوع در اسلام میگن اختلاف پذیرفته میشه تنوع است رسول الله خودش تنوع کرده به چیز تنوع رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده به چیز مطلقاً خب این إيه دلالت خود به این إيه میکنه که انسان چی است بسیار به شکل عمیق به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم ببینه به این خاطر اگر کسی اینطور دید نداشته باشه و احتمال داره که به می چیز بگه نه این وتر قوی وتر ضعیفه در حالی که نه وقتی که اساس هم عمگی اعمال ثابت باشه که بی خوانده باشه دلالت به این میکنه در صحیح صحیح نیست در فقه تنوع هست یعنی به اختیار رسول الله صلی اگر کسی به این شکل خانه یا به این شکل خان کنه مشکل نداره سیم او اختلاف فقهی از برادران که در او حتما قوی و ضعیف وجود داره هیچ احتمال از این نیست که او گنجایش او حق یکی از دو سه نیست دو سه حق نیست مثلا تنوع در او نیست خب آل موقف ما چی باشه از چیزا موقف ماشه طبیعت در در قسمت که مطلقا اختلاف نمی میپذیره انسان متمسک به قرآن و سنت می باشه و کسی که با چیز مخالفت میکرد احتمال داره مخالفت با این مخالفه خود دایره کفر داخل شود انسان جدی می باشه در قضایی که اختلاف مطلقا نمیپذیره در قضیه که اختلاف تنوع است انسان سینه فراهم داشته باشه باید داشته باشه دیگه چیزی نیست همین اسلام است ما ما از طرف الله مکلف هستیم ما متوسط نفس هوا و اجدال خود مکلف نیستیم ما مکلف به هستیم که عامل الله عزوجل به سر باید برسانیم این دو سیوم اختلافات فقهی است که در او ضعیف و قوی وجود داره این رای قوی است رای ضعیف است خب در این حالت مسلمان باید چین و تعامل داشته باشه و ما بعض اختلافات اختلافات تنوع نیست در او حتما یک رای قوی است یک رای ضعیف است خب در دو حالت مسلمان چی موقف داشته باشه در قبال برادر مسلمان خود مثلا بگونی مثال میگ مثال براتون مثلا میدم در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم درباره خواندن نماز که دست خود با کجا ماندن رسول الله صلی الله علیه و سلم در جای حدیث رسول صلی حدیث میایه که رسول صلی دست به زیر ناف مانده حدیث از اون روایت میشه بعضی حدیث به اومده که رسول صلی الله علیه و بالای ناف خود بین بین سینه و بین ناف بعضی حدیث ابن خزیمه رضی الله عنه روایت میکنه به کتاب صحیح خود که روایت میکنه که رسول وقتی نماز میخواندن دو یک دست به دست بالای سینه میگذاشتن یعنی به شکل مطلقا بالای سینه دست گذاشته بیا رسول سلام ببینید این سه روایت یک روایت زیر ناف آمد بالای ناف آمد سلام روایت وجود داره این چیز از کسی انکار کردن نمیتونه کتب و حدیث از این از چیز خب آ سوال به پیدا میشه که نمی یعنی اختلاف کس این اختلاف تنوعی است یعنی هر کس میتونه هر کار کنه اینجا ماند اینجا ماند اینجا ماند یعنی در این کدام قوی و ضعیف وجود داره و این اختلاف کس اختلاف بعض علما به این هستند که اختلاف تنوع نیست ذری حتما قوی و ضعیف وجود داره اصلا بعض کسان میگن زیر ناف قوی اصلا بعض کسان میگن سر ناف اصلا بعض کسان میگن سر سینه قوی است منام شکل حدیث میره میرسانه که حدیث به سر سینه قوی است خب حال سوال به این پیدا میشه که تو یک برادر مسلمان تو میبینی وقتی که ما با مت یک مشکل مثلا مواجه شدیم که یک برادر مثلا به او حدیث عمل میکنه که حدیث ضعیف است اما تو به حدیث عمل میکنی که حدیث قوی است دی چی نو باید معامله باید باشه معامله برادری است که در قضای فقهی وقتی که اختلاف گنجایش در اختلاف گنجایش داره خصوصا در مسائل قوی و ضعیف در تو حالت که است برادرها ما بالای برادر مسلمان خود انکار نمیکنیم انکار به ایمان که یک چیز منکر نیست که موضوع ما نکنیم دو چیز به نام کدرت دشمنی در قلب خود باید مسلمان باید در تویست در قلب خود باید جابجا باید نسازد سیم اگر مناقشه هم صورت میگیره در یک فضای اخوت برادری صورت میگیره در یک فضای اخوت و برادری مناقشه صورت میگیره در پیش جوحال نه ما در فعلا مشاهده میکنیم در این پاکستان حال شما در بشار چی است مناظره بین دو نفر صورت میگیره کل جاهلا را جمع میکنه جاهلایی که مطلق نمیفهمن که همین حدیث چه قسم نوشته میشه حدیث با سین نوشته میشه با صاد با الف نوشته میشه با ه الوا اونا را جمع میکنن اونا به این فکر هستن که فقط دیدن کی زیاد چیخ میزنه کی خوب کلی الفاظ ادبی استعمال میکنه میگه بس این برد خلاص زمون شیخ و ویدان وگت بس خلاص مبرانی بیرون خلاص شیخ چه قسم این خود دلایل شرعی هستی یخو ما بيني که ما و ضعف عدل لمي بینیم، ما و به نیستیم که ما لحن و عدب یک نفر ببینیم که چقدر یک نفر صحبت میکنه ما خو یک نفر سخنان غیر ما صحبت کنه این خاطر ما برادر را بیستیم که وقتی قضای فقی ما داخل میشیم در اختلاف قضای فقی داخل شده مثلا ما در این شک نیست مثلا بیستیم که بعض قضاها کس در او اختلاف وجود داره قوی و ضعیف در آرا است مثلا من برای قوی متمسک هستم نظر به دلیل خود برادر مثلا احتمال داره فهم نداشته باشه اگر فهم مثلا داشته باشه میشه باش مناقشه صورت بگیره ما در یک فضای اخوات، حتی ولو را قبول هم نکرد دلیل ما را متمسک به دلیل خود شد دلالت بین میکنه ما بین ما دشمنی باشه از این خاطر میشه برادر باید داشته باشیم قضیه ولا برا که مطرح در اسلام ای با کفار با یهود و با نصارا هست یا در بسیار جا کس در قضیه در قضیه فساق و فجار کس حجر است یک نفر حاضر انسان میکنه با سلام علیکم رو میکنه میکنی در قضیه فساق فجار اما در غیر از مسائل که مثلا مطرح میشه خب این کلگی برادرها کلگی راجی به این میشه که انسان باید اسلام خوب این نیست بعضی کسا میگن فلانی کس بسیار ذهن باز داره نه نه این چیزا رو بگذار یک این فقط دید اسلامی کار داره که انسان عمیق باشه به مسائل اسلامی من یک مثال براتون میزنم به این مثال بعد انشاءالله به داخل میشیم به چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت غزوه بنو قریظه بعد از غزوه احزاب مردم مکلا بعض مجرد غزوه احزاب پایین خاتمه آدم میشه والله در مسلمانان از شر مشرکین نجات میده رسول الله چند نفر مکلف میکنه صابره که بسوی بنو قریظه حرکت کن بسوی یهودا خبرشان برشان میگه که لا یصلیان احدکم نصر الا فی بری قریظه یکی از شما نماز عصر نخونه مگر در کجا در منطقه بنو قریظه که منطقه یهودا بود اینا وقتی که نزدیک منطقه بنو قریظه میشن میبینن که آفتاب در حالت است که باید چی کنن ساعت غروب است صحابه ببینن دو, تق... دو تقسیم میشن ببین رسول الله زنده هست در مدینه و یه حدیث است اینا مامور به می هستن که شما نماز عصر نخوان مگر در بنو قریزه ایده صحابه میگن که ما نماز عصر میخوانیم به خاطر که نماز فعلا چی میشه آفتاب نزدیک است که غروب کنه اینا به این هستن که اساسا مقصد به این نبوده که شما حتما اگر نمازم قضا شه مقصد اجی بوده که شما به سرعت خود بنو قریزه برسانید ایده دیگه صحابه میگن نه رسول هم گفته به شما نماز در عصر بنو قریزه بخورین ولو قضا هم شه خب ایده نماز خواندن ایده نماز نخواندن رفتن و بنو قریظه خواندن نماز یعنی نماز اینجا قضاش رفتن به اونجا خواندن وقتی که اردو فریق پیش رسول را آمدن که کی کار کردن گفت شما در ثواب هستن اینا هم در ثواب است ببینین ایره منامه چی میگن به نام فقه الخلاف دانش خلاف میگن ما اسلام کلی برادران مسخرگی جور کردیم ماله. ببینین در بین صحابه اختلاف بود در این مسائل اختلاف ببینین گنجایش در این مسائل داشت یکی دیگر اگر مثلا اگر ما تو حالت رخ بده مثلا یا شمشیرا رو میکشیم یکی دیگر کافر و مبتدی و فاسقی که دیگر از اسلام میکشیم خلاص در حدیث رسول صلی الله علیه و در صحابه است که ما و سفر رفتیم. ایده ما در سفر در وقت ماه مبارک رمضان ایده روزه را میخوردن نمی نمیخوردن اینم صحابه میگن که کی بالای دیگه خود ما عیب نمی گرفتیم. مثلا دو نفر سفر میکنیم به یک جای مثلا ما روزه را میخورم را برکم مثلا برادرم خورد روزه نه با انتقاد نه روز انتقاد نیم چرا به خاطر که صحابه کار کرده بودن در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله چیزی نگفته بود در این بود این دلت به میکنه که دیگه گنجایش در اسلام برادرها وجود داره از این خاطر ما بیستیم که عمق باید در مسائل باید آدم داخل شد از این خاطر بینید لا تقف ما لیس لك به علم یه امر الله عز وجل که ما چیزایی را که نمیفهمیم نباید به مردم فتوا بدیم یک کسی مثلا از واجبات نماز خود خبر است از سنن نماز خود بی... از تمام چیز خبر است از این خاطر مردم وقت فتوا میده بسیار مسائل مردم فتوا نه نه بسیار خیلی متوجه به باشین در این مسائل شرعی که میشه ما متبع